Sonra ne neyme? Yine fitne Allah Teala Kur'an'a getiren görünüş neyme? El cunun yani ne? Samsık diyorlar da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne neyme dediler? Kalem suresinde. Allah Teala lehme diye Bismillah. نون والقلم وما يسترون وما ما أنت بنعمة ربك بمجنون يعني ثين الله تعالى بير النغمة مجنون دال لال يا ده Allah'ın peygamberine şey diyorlar. Allah Teala soňam ne diýe? Senim görürsün diye, o olurum görür, bi eyyikumul meftun, hayfiniz fitne edilen diye. Yani neyme, Allah Teala ne diye vatlanırdı, mecnunluğu meftun diye vatlanırdı. Fitne edilen, fitne üstüne, fitne düşön kim? Yani mecnun mu, değerliren kim diye. Kıyamatta görürsün. Allah'ın Resulü, yeryüzünün hem önkü sonu bolun adam oğlunun içinde en afzali, şoňa näme yani näme däli, mecnun, meftun idiler. fitne edilendi. Şun Allah'ın şeriatı diýmek, Allah'ın tevhidi ve küfrün ýok bolup gitmekligine näme diýip atlanlarda fitne diýdiler. Şunu kim diýdiler? Müşrikler, o näme müşrikin ýerine eýer ýani. Şonuň üçin näme Allah kıyamatda görerler diýär. O bu dünyada da görüp otuyorlar. Bu adamlar yönüne musulmanı şeriatın doğalı tutup yasama bilen otuyor. Akıllı adam gönü göz yetir ya bulur, qowmu bulur. Bu tevhidler qowm bu müşrikler. Düşünün. Tevhidde adıllık bu qowlukdan ve peydadan başka zat yok. Bularda ziyan ve adamin adama gul etmeklikten başka zat yok. Şey, nem göz yedi. Son için hem bilen okla, birmeyecek kolyalı. Son için hem akıllı adam gönü göz yetirir. Bu hak mı bu hak? Sonra şu nämä diýe? Görürsün onu diýe. Haýfyňy fitne diýe düşünmeň onu anlatmaň. Şunun soňam nämä? Däri zat diýmekligem nämä? Qur'anyň fitne diýip.